Kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņu vajag priekšā ar gavilēm. Mēs visi esam aicināti paļauties uz Dievu, ticēt uz Dievu, veidot personīgas attiecības ar viņu un arī kalpot draudzē, kalpot savā ikdienā, kalpot ar visu, kas mēs patiesībā esam, ko, kā Dievs mūs ir radījis, visās vietās, lai kur mēs arī būtu savu ikdienu vadīt, Dievs mūs ir aicinājis būt par lieciniekiem, būt par tiem, kas viņu vārdu apliecina un uh, sludina šo labo vēstu. Bez sirds klātbūtnes ikvienā no šīm lietām iztrūk šis prieks. Iztrūk šis prieks kalpot, vai tā būtu drāz, vai tas būtu mūsu darbs, vai tā būtu skola, vai tā būtu tik viena cita vieta, kur mēs esam. Ja tajā nav šī sirds daļa, tā, tā nodošanās par to, tā kaisle, tā atziņa par to, bez sirds nekas neizdosies. Bez sirds mums nebūs prieks nekā, nekā no tā darīt. Lai Dievs dod, ka mums ir prieks kalpot viņam, lai Dievs dod, ka mums ir prieks dzīvot savā ikdienā ar viņu. Tad mēs uh, tiešām pagodināsim Dievu ar to, mēs paši nepagursim, jo Dievs ir tas, kas dod gribēšanu un izdošanos pēc savu prātu, un viņš arī dos. Viņš ir uzticams, viņš ir labs, un viņš to arī dos. Tā kā, lai Dievs dod, ka mēs varam priecāties, lai Dievs dod, ka mūsu ikvienā lietā ir klāt, mūsu sirds, mūsu sirds kā daļa no tā, tad tas piešķirs īpaši nozīme tam visam, tam būs lielāks spēks. Tas, kā mēs varēsim kaut ko Dievam pagodināt viņu, tas būs pavisam savādāk. Ar Dievs svētīs vis, mums visus eh, nu, to. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies par šo rītu. Paldies Tev, kungs, arī, ka šodien varam nākt šeit Tavā namā, kungs. Tu visu mūs pulcē, kungs, kā savu mies, kungs, kā savu līgavu, kungs, ko Tu esi aicinājis. Un dabas Tēvs, mēs lūdzam, kungs, ka eh, Tu dod mums šo gribēšanu, ka Tu dod mums šo izdošanos, Tēvs, ka Tu dod, ka mūsu sirds ir klāt visā, ko mēs daram, dabas Tēvs. Kungs, ka tas pagodina Tavu vārdu. Dievs, tiešām jau viens vārds ir pār visiem, Jēzus Kristus. Paldies, Tev, Tēvs! Paldies, Tev, kungs, par glābšanu, ka ikvien Tēvs Tu mūs esi izglābis, Tēvs, kas esam atzinuši Jēzus Tev par savu kungu, un Dievs, paldies, ka Tu visus vēlies glābt, Tēvs, ka Tu visus aicini, Tēvs. Paldies, Tev, Tēvs! Tu, ka mēs arī atsaucamies, kungs, ka kungs mūsu sirds iedagās, Tēvs, par Tavu aicinājumu, kungs, jo Tu saki, lai mēs ejam un daram par mācekļiem visas tautas, tās kristīdām tādā un svētā garvārdā, tās mācīdām turēt visu, ko tu esi pavēlējis, tās šī lielā pavēla no Tevs ir ikvienam no mums. Tās tad nu lūdzam, kungs, ka Tu pašķir iespējas, ka Tās dod mums redzēt tās lietas, kurās mēs varam dzīvot, tos darbus, ko Tu esi sagatavojis, kungs, lai Tev tas viss ir tīkams. Tēvs, paldies Tev, mums gods un slāva Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, un slavējiet viņu visas tautas. Teiciet to kungu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautas. Vēlreiz teiciet to kungu. Teiciet to kungu un slavējiet viņu. Teiciet to kungu un slavējiet viņu. Teiciet to kungu un slavējiet viņu visas tautās. Jo pilna vārenības viņa žēlastība valda par mums. Tā kungā uzticība paliek mūžīgi jo pilnā vārenībās viņa žēlastība valda par mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautas. Teiciet to kungu, slavējiet viņu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu. Visas tautas, jo pilnas, jo pilna vārenībās, viņa žēlastība valda pār mums. Tā kungā uzticība paliek mūžīgi jo pilna vārenības viņa žēlastība valda pār mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Tas kungs ir uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš jūs darīs stiprus, un pasargās no ļaunā, kas mums ir uzticams, kas mums ir uzticams. Viņš mūs darīs stiprus, pasargās no ļaunā, visa slāvā un gods. Jēzu, visa slāvā un gods. Jēzu, visa slāvā vairāk spēka, mīlestības, vairāk tevis manā dzīvē. Vairāk spēka, Pielūkšu ar visu spēku, Tevi pielūkšu ar visu prātu, Tevi pielūkšu ar visu sirdi, jo Tu esi Dievs. vairāk tevis manā dzīvē. Vairāk spēkā, mīlestībās, vairāk tevis manā dzīvē. Vairāk spēkā, mīlestībās, vairāk tevis manā dzīvē. Vairāk spēkā, mīlestībā, vairāk tevis manā dzīvē. Tevi pielūkšu ar visu spēku, Tevi pielūkšu ar visu visu sirdī, tevi pielūkšu ar visu prātu, jo tu esi Dievs, jo tu esi Dievs. Jēzu, gaidījumā lietus nolīs, nolīs. Jēzu, Tu mans kungs dzied tikai mās, tikai sievas. Jēzu. paši tagad tikai brāļi. paši visi kopā tagad, Jēzu. Jēzu, tu mans kungs, ar tevis man nav nekā, man nav nekā, Jēzu, tu atverās pār mums debesīs, lai atnāk Tava godība, lai atverās, lai atverās pār mums debesīs, lai atnāk, lai atnāk Tava godība, lai atverās pār mums debesīs, lai atnāk tava godībā, kad svaidījumā lietus nolīs, nolīs. pacel savu balsu vienkārši tam kungam lūkšanā apliecina viņam, ka tiešām bez viņa mums nav nekā. Mums nav nekā bez Jēzus. Halleluja, pacel savu balsu pateicībā. Halleluja. augsts nav nekā, Dievs. Nekas. Paldies, Dievs, par apsolījumu, ka Tu esi mūsu vidū, ka Tu pirmais mūs mīlēji, Dievs. Neviens no mums mēs neesam tie, kas pirmie Tev mīlējām. Tā ir bijusi Tava mīlestība. Pirmēr mēs vēl bijām grēkos miruši. Tu nāc un Tu mīri par mūsu grēkiem. Kā ir rakstīts, ka, ka pa kādu labu, kaut ko labu jau kāds var būt, ir gatavs mirt. Bet Tu, kungs, Jēzu, par mums nomirt tad, kad mēs vēl bijām grēkos, miruši, kad mēs bijām tavu ienaidnieku dēļ mūsu grēkiem. Tad tu nomirt par mums, parādīdams tādā veidā savu mīlestību pret savu radību, par to, ko tu esi radījis pret cilvēkiem, Dievs. Halleluja! Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, Jēzus, ka Tu neapstājies pusceļā, ka Tu nepadevies, ka Tu nenokāp no tā krusta, ka Tu neaizgāji, iet un izciet visu līdz galam. Un, kad tu pie krusta teici, viss piepildīts, viss ir samaksāts. Mums Dievs un Tev ieguldīja kapā, Dievs. Bet trešajā dienā Tu augšām cēlēs, uzvarēji nāvi, uzvarēji grēku. Tu esi Dievu jēs, kas paņem prom grēku. Halleluja, Dievs, mēs Tevi šodien pagodinam, mēs Tevi šodien slavējam, mēs Tevi šodien pielūdzam, Dievs. Tu esi mūsu visu centrā, Dievs, mēs Tev slavējam, kungs, un pielūdzam, Dievs. Tu esi brīnišķīgs, Dievs, nav neviens kāds, Tu esi Dievs. Tās, paldies Tev par Tavu klātbūtni, kungs. Paldies Tev tās, ka varam toties Tev, kungs, bez bailēm un ar paļāvību, zinot, kungs, ka Tu mūs atkal un atkal pieņem. Kungs, paldies Tev tās. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi tas arī, kungs, kas paņem visu netaisnību no mums tēvs prom, kungs, ka mēs varam būt tīri tēvs tikai Jēzus Kristus dēļ. Dievs, paldies Tev! Paldies par to, ka Tu, kungs, nāc, kungs, un ka Tu padari savu darbu, kungs, ko Tu vēlies, Tēvs. Uz gods un slāta. Un es jau pašā sākumā gribu tādu mietiņu iedzīt šeit un pateikt, Dievs ir varens. Ja, un Dievam nav neiespējama situācija. Ja. Un es šodien par to arī gribētu dalīties. Es gribu tevi iedrošināt, es tev gribu stiprināt. Ja. Un, uh, ka Dievs ir varens un Dievam nav nevienu neiespējamu situāciju. Es to nesaku tāpēc, ka es tikko bībeles ko pabeidzu, <laughs> bet esmu iesācis iet dzīves bībeles skolu, un es zinu ja, pa šiem gadiem, ka Dievs ir varants. Un ka Dievam neviena situācija nav neiespējama. Varbūt tu šodien es atnācu šeit, varbūt tev šodien ir kaut kāda bezizējas situācija, Un var, varbūt tās tev pat kauns par to runāt, tev pat kauns par to stāstīt. Jo varbūt tās tāpēc, ka tu, tu taču esi ticīgs cilvēks un liekas, ka visam ir jākustās un kalniem ir jāpārceļās, bet tu ej kaut kam cauri un, un varbūt liekas, tu ir bezizēji un tu esi lūdzu un lietas varbūt nenotiek. Vai. Es gribu tevi iedrošināt, jā. Es tev gribu iedrošināt, Dievs ir varens. Dievs varens. Es gribētu, ka tu pēc šī dievkalpojuma, ka tev būtu daudz eh, ticības drosmes, jā. Un ka tu neatmestu savu cerības drosmi, kurai ir liela alga, jā jo Dievam nepatīk tie, kas atkāpjās. Mēs to izlasīsim pašās beigās, bet, bet eh, Dievs ir labs Dievs. Un es šodien gribētu tiešām uzsvērt to, ka Dievam, eh, Dievam nav tāda situācija, ko viņš nevar, nevar atrisināt. Eh, ja viens cilvēks viņam uzticās, ja viens cilvēks dod iespēju Dievam kaut ko darīt viņa situācijā, ja Dievs runā un cilvēks atsaucās un saka, palīdz man, Dievs ienāk un maina visu. Jūs ziniet, Es sākšu varbūt ar to, ka Dievam, Dievam viņš nebēg projām no bezizējas situācijām, tu zini. Viņš nebēg projām no bezizējas situācijām. Un tas nozīmē to, ka Dievam patīk ienākt iekšā tādās situācijās, ja, kur tiešām ir bezizēja. Ja, Bībelē teica, ka viņš atstāja 99 taisnās, viņš iet meklēt to vienu pazudušo. Viņam tik, vien, tik ļoti rūp tas viens pazudušais, viņam tik ļoti, ļoti rūp, pat ja visiem šeit draudzē viss kārtībā un tev vienam ir problēma, tad Dievs saka, viņš atstāja visus tos, kam šobrīd ir viss kārtībā, un viņš iet un strādā pie tā, kam ir problēma šodien. Un ja tu esi tas cilvēks, varbūt tās vienīgais, un varbūt šis vārds ir tikai priekš tevis, tad paņem to priekš sevis. Ja? Lai tas ceļ tev ticību, ka Dievs iespēj tevim un viņš palīdzēs tev tavā situācijā. Jo viņam nav bezizēju situācija. <laughs> Dievam vienmēr ir risinājums katrā situācijā. Ja? To mēs redzam jau Bībeles sākumā. Dievam bija risinājums arī tad, kad cilvēks sēda no koka, no aizliegtā koka, Dievam bija risinājums. Ja? Dievam bija risinājums. Un Dievs nav mainījies, viņam vienmēr ir risinājums mūsu dzīves situācijā. Un es varbūt nešķiršu pagaidām uz tām vietām, bet Mēs šodien paskatīsimies kādu psalmu, bet, bet jaunajā derībā tur ir pietiekoši daudz bezcerīgu gadījumu, kurās Dievs ienāk iekšā. Kaut vai viens no tiem ir par šo sinagogas priekšnieku, kuram bērns bija slims uz nāvi, viņi bija droši vien lūguši un cīnījušies, un, un droši vien viņš bija izmantojis visu savu teoloģiju, visu savu saprašanu par Dievu un tā tālāk, bet, bet tā slimība ņēma virsroku. Un tad dzirdēdams par Jēzu, viņš meta visam Visam kaunam, kā saka, meta to pie malas un, un, un devās pie Jēzus, neskatoties to, ka viņam varbūt draudēja pārmetumi un, un varbūt pat draudzēja izslēgšana no sinagogas. Viņš riskēja savu, varbūt, amatu, bet viņa situācija ģimenē bija svarīgāka. Viņa bērns bija svarīgāks nekā amats vai vēl kaut kas. Un, un viņš gāja pie Jēzus un viņš lūdza viņam palīdzību. Jēzus, vai tu nevarētu ienākt manā namā un palīdzēt? Ja? Tu zini, nevajag pie Jēzus nākt ar ļoti sarežģītām lūkšanām. Pie viņa var nākt vienkārši un teikt, man ir tāda, tāda vajadzība, es netieku ar to galā. Es netieku ar to galā, vai tu nevar man palīdzēt. Protams, mēs to sakām desmit reizes skaļāk, ja, un arī <laughs> sejas izteiksmi savādāk un acis, bet uh, viņš, viņš skatās uz sirdi. Amen. Ne uz to, kādos vārdos mēs viņam to pasakām, ja, bet viņš redz mūsu sirds. Ja. Uh, Un tajā gadījumā atcerieties, ja es nesaku, nē, es neiešu, vai tev ir jābeidz tāda skola, lai zinātu, ko darīt. Nē, viņš saka, es iešu kopā ar tevi. Un Jēzus iet kopā ar viņu, un turpat ceļam vēl kāda sieviete ir, un tā vai ne, aizskar viņa drēb vīles, un tā tiek dziedināta, un brīnumi notiek pa ceļam uz to māju, un, un liekas, ka Dieva godība ir kopā ar Jēzu, un viņi iet, un, un tajā brīdī tur atnāk arī vēl kāda, un saka, tavu meiteņa jau ir pa galam, viņa nomir, un Un, un, un ko Jēzus viņam saka? Turpinam iet tālāk, ejam, ejam, ejam, ejam. Neklausies tajā, ejam tālāk. Un viņa aizgāja uz mājām, un Jēzus iegāja ļoti bezcerīgā situācijā. Jūs esat kādreiz bijuši bezcerīgā situācijā? Kad tu skaties uz apstākļiem un nekas neliecina par to, ka tur vispār kaut kas varētu mainīties, tu esi bijis tādās situācijās. Es esmu bijis tādās situācijās, un noteikti tu arī esi bijis tādās situācijās, kur, uh, kur tu skaties uz apstākļiem un liekas, šeit nav, <laughs> šeit nav cerības, jā. Bet Jēzus saka, tici vien, tici vien, tici vien. Un Jēzus izzina ārā tos, kas tur kurn un šaubās vai vēl, un, un, un notika brīnums. Meitiņa cēlās augšā no mirušiem. Brīnišķīgs ir Dievs. Amen. Viņš ienāk bezcerīgās situācijās, kur liekas visiem rokas ir nolaidušās. Un liekas, ka centimetrs, centimetrs ir attālums no padošanās. Ja? bet Jēzus turpat tās ir. Man fascinē stāsts par Lācaru. Jāņa 11. brīnišķīgs stāsts. Tas ir vēl bezcerīgāks gadījums, jo cilvēks četras dienas, viņš jau pūst, viņš jau smird. Un arī no tādas <laughs> situācijas, ja, Dievs ceļ augšā. Ja. Arī tad, kad viss jau smird un, un, un, un, un viņš ienāk šajā situācijā un viņš uzceļ šo lāceru augšā. Un ko viņš teica tiem cilvēkiem, kas tur bija? Viņš teica, ticiet jā, un jūs redzēsiet Dievu varenību. Ticiet, un jūs redzēsiet Dievu varenību. Jā. Un es gribu tevi iedrošināt šodien. Es sevi arī par, eh, pa ceļam runājot ar jums, es sevi visu laiku iedrošināšu. Jā. Jā, man arī vajadzīgs, es, man tā izskatās, ka man būs vajadzīgs brīnums. Jā. Un eh, tāpēc es sevi arī tagad iedrošināšu un stiprināšu. Jā. Un, un pie reizes arī tev, nu, lai mēs visi esam iedrošināti un stiprināti, ka Dievam nav bezizējas situācija. Amen. Dievs ir labs Dievs. Brīnišķīgs ir mūsu Dievs, un Dievam viss lietas ir, ir iespējams. Jūs esat dzirdējuši tādu, tādu teicienu, vai kāds ir teicis tā, kur beidzās cerība, tur sākās elle. Esat kaut ko tādu dzirdējuši? Es gribētu šodien nosaukt savu svētrunu. Kur sākās cerība, tur beidzās elle. Ja? Ja, kur sākās cerība, tur beidzās elle. Un angliski ir tāda brīnišķīga rakstvieta, latviski arī, ja, bet man patīk, kā viņa angliski skan Christ in us, hope of glory. Kristus mūsos, cerības godība. Ja. Kristus mūsos, cerības godība. Tā kā tu vari atzīmēt eh, savā, kur tu atzīmē, kur sākās cerība, tur beidzās elle. Es atceros, ka arī uz manu dzīvi cilvēki skatījās un nedeva nekādas cerības. Tagad jau es esmu tā žaketītē, vai ne, un tāds. Jā, bet bija pavisam savādāk daudz gadus apakaļ, kad es nācu pie tā kunga, un, eh, un tur gāja sarunas starp maniem radiem, un radi mēģināja visādi runāt un mainīt un labot man likās bezcerīgs gadījums. Jā. Tik daudz ir centušies eh, runāt ar manīm un mācīt un audzināt. Un, un kā nelabojams puika paliek tā nelabojams un iet savu ceļu sturgalvīgi un, un tiesas un problēmas. Jā. Bet šajā situācijā ienāca Dievs. Un viņš ienāca iekšā šajā situācijā 91. gadā un izmainīja man dzīvi. Mīļie, nav bezcerīgu situāciju, nav bezcerīgu cilvēku, nav bezcerīgu gadījumu. Pat ja vēlns tev saka, šeit ir bezcerīgs gadījums, šeit oži pēc bezcerības. Ir draudzes, kurās tu varbūt ieeji un vēlns tev grib pateikt, šī draudze iet uz miršanu, jā, šeit ir bezcerīgs gadījums. Dievam nav bezcerīgi gadījumi. Ja vien ir viens cilvēks, ja vien ir kāds vēl, kurš vēl nav miris, kurš ir dzīvs un kurš sāk saukt uz Dievu un teikt, Dievs, šeit es esmu, es lūdzu svētī šo vietu, un Dievs arī svētīs. Amen. Tāds ir mūsu Dievs. Ja vien ir kāds, kas sauks viņu, ja vien ir kāds, kas viņu meklē, atcerieties, kāds pravietis teica Dievam, tāda sajūta, ka es vienīgais šeit esmu. Dievs saka, neuztraucies, man vēl tur 7000 ir, kas eh, neloca ceļus, jā, tā kā neuztraucies. Zin, bija tāds laiks kādreiz, kad daudz draudz domāja, ka viņi vienīgie, kā Elijas, jā. Jā, tikai mēs un mēs pareizie, un tad nāca laiks, kad mēs visi dzirdējām, ka Dievs saka, nē, Eh, ir vēl brīnišķīgi brāļi mās mums apkārt. Un paldies Dievam, ka Dievs mūs ir vienojis šodien. Ka mēs varam kopā iet šo ceļu ja? ar tiem, kas mīl Dievu un grib, grib redzēt viņa slāvu un godību un tā tālāk. Ja? Dievs ir labs Dievs. Amen. Es gribu šodien tiešām uzsvērt eh, cerības nozīmi mūsu dzīvē. Ja? Cerība ir, tas ir baigais spēks patiesībā. Ja? Un tiešām tur, kur nav cerība, tur sākās elle. Tu esi to pamanījis savā dzīvē. Tā kā cerība sāk zust, tā kā cerība sāk zust, ja, nav labi, ja, nav labi, nav labi. Salamam pamācībās 13. nodaļā 12. pantā tur ir tāda vārda cerība, kas mazinās grauž sirdi. Bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Cerība, kas mazinās grauž sirdi. Jā. Cerība ir ļoti spēcīga. Viņa ierindojās tur korintiešu vēstulē starp trijām ļoti svarīgiem tādiem, kā viens no pilāriem. Jā. Jā. Cerība, ticība, mīlestība, šās trīs. Bet mīlestība ir lielākā, bet cerība tur ierindojās. Jā. Un pirms ticības vienmēr ir cerība. Amen. Jā. Es gribētu, ka mēs visi kopā atšķiram 42. un 43. psalmu, 42. un 43. Man liekas, ka tas varētu būt viens psalms, bet viņi ir divi, bet viņi praktiski viens tas pats, ja, tā viena tā pat doma, tāpēc uh, Izlasīsim šos abus psalmus, viņi nav gari. Tātad 42. Ja, un viņš saucās ilgas pēc Dieva. Ja. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēseli brēc, ak Dievs, pēc Tevis. Mana dvēsele slāps pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva kad es nokļūšu tur, kur varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā. Manas asaras ir mana barība dienām un naktīm, tādēļ, ka vienmēr ļaudis uz mani saka, kur ir tavs Dievs. Par to man tīkas domāt, kad sirds ir pilna kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju Dievu namā, ar skaņām gavilēm un slavas dziesmām svēceļotāju vidū. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es tevi pieminu, būdams gan zemēs pie Jordānas, un Hermona kalnā, gan arī Micer kalnā. Vieni plūdi nomaina otrus plūdus taviem ūdeņiem krācot, visas tavas bangas un tavi viņi iet pāri pār manu galvu. Dienā es saucu, kungs neliec man savu žēlstību, un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūkšanu pie sava dzīvības dieva. Es saucu uz Dievu, mana stiprā klīns, kāpēc tu mani esi aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieka spaidos? Galīgi salauz jūtos visos savos locekļos, kad mani ienaidnieki mani nievā, kad viņi atkal un atkal uz mani saka, kur nu ir tavs Dievs? Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam dievam. Gādā man taisnību, mans dievs, un izved galā manu prāvu pret nesvētiem ļaudīm, no viltus ļaudīm un ļauna darītājiem izglāb mani kungs. Tu taču esi manas, mans stiprais dievs, kas sargā, Kāpēc tu novērsies no manis? Kāpēc mans gājiens, lai norit skumjās un ienaidnieka spaidos? sūti savu gaismu un savu patiesību, ka tās mani vada, ka tās mani aizved tavā svētajā kalnā, tavos mājokļos, ak, kaut es tur nokļūtu, pie Dieva altāra, pie Dieva, kas man piešķir prieka pilnu sajūsmu. Tad es gavilētu un ar citārām tev pateikšos, tev Dievs, ak, mans Dievs, kāpēc Tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī. Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam. Āmen. Brīnišķīgs psalms un, un es gribētu, ka mēs sākumā varbūt tās pievēršam uzmanību šim sastajam pantam un arī uh, Tur tālāk atkārtojās, ja, gan 12. tas atkārtojās, ja, un 43. 5. pantā arī tu atkārtojās. Ja. Un kāda tur vārda ir? Kāpēc? Ja. Kam patīk vārdiņš kāpēc? Ja. Kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc? Mēs bērniem citiem sakam, tāpēc, ka kāpēc beidzās ar ceļu. Bet mums ir daudz, bieži vien, varbūt tie kāpēc, jā, kāpēc. Un uh, Un šeit šis dziesminieks, šis cilvēks uh, savā ziņā ir izmisuma pilns. Uh, daudz, kas ir mainījies, Ja, varbūt tās ne uz labo pusi, varbūt uz labo pusi. Viņš vairāk nav tur, kur viņš ir bijis kādreiz. Viņš varbūt nevar darīt to, ko viņš kādreiz ir darījis. Viņš ir pavisam prom, viņš pavisam citos apstākļos ir un viņa sirds, viņa dvēsele ir izmisusi ja, pēc tā, kas kādreiz ir bijis, kā viņš, ko viņš ir piedzīvojis no Dieva, un šodien tas viss ir savādāk. Šodien tas prasa kaut ko citu, varbūt kaut ko jaunu. Jums nav bijis tā, ka jūs eh, arī kādreiz esat izmisuši savās dvēselēs. Gar, ar garu viss ir kārtībā, tur Dievs dzīvo, bet tā dvēsele, ja, tā dvēsele, tas prāts, ja, reizēm lietas nesaprot, tās emocijas reizēm ir nesavaldāmas. Ja, un tā mūsu griba reizēm arī tur mēģina kaut kur rikšot. Atkarībā no tā, ko saprotam vai nesaprotam vai kā jūtam, tā arī reaģē mūsu griba, jā vai nē, vai daram kaut ko vai nē. Tas viss tur ļoti cieši saistīts ir. Bet es domāju, ka vairāk vai mazāk mēs daudz esam tam gājuši cauri, un es gribu iedrošināt tevi, kas ej šodien kaut kam cauri, un ja tev liekas, ka tavā dzīvē ir bezcerīga situācija, es vēlreiz pasvītrošu, vairākas reizes nav bezcerīga situācija. Nav bezcerīga situācija. Ja vien mēs uzticamies Dievam, ja vien mēs dodam iespēju Dievam pagodināties savā situācijā, ja vien mēs noticam tiem vārdiem, ko Jēzus teica Martei un Marijai, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību, ja? Cik daudz grib redzēt Dieva varenību? Es domāju, mēs visi gribam redzēt ja? Dieva varenību savā personīgajā dzīvē, izmaiņas, savā ģimenes dzīvē gribam redzēt, savā darbā, vēl kaut kur finansēs, es nezinu, vienalga. Ja draudzes dzīvē atmodu gribam redzēt, ka cilvēki atgriežās evaņģēlijas iet plašumā, mēs to gribam redzēt. Ja? Un ja es saku, ja tu ticēsi, tu redzēsi. Ja tu ticēsi, tu redzēsi. Un es esmu pārliecināts, ka viena no lietām, ko Vēlns grib atņemt, viņš grib atņemt cerību cilvēkiem. Ja? Tāpēc, ka ja viņam izdodas atņemt tev cerību, tad sākās ellija. Ja, tad sākās bezcerība. Ja. Tu skaties uz dzīvi bezcerīgi. Tu uz sevīm skaties bezcerīgi. Tu uz visu skaties bezcerīgi. Tev nav nekur cerība. Ja, ja tev viss liekas eh, cauri. Melns mākons, ja. melns strīpa. Ja. Dievs ir labs Dievs. Un atbildot uz šo jautājumu, kāpēc tu esi tik izmisusi man dvēseli, Es gribētu varbūt minēt trīs lietas šeit no šiem psalmiem, kas nav īsti cerība, jā, un no kā mums ir jāuzmanās, kas laupa mums cerību. Nu, pirmām kārtām mēs redzam no pirmā līdz trešām, ja tur viņš, kā saka, viņš runā par to, kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā man dvēseli brēc, saka, Dievs pēc tevis, un redzēt, ka tur tiešām No vienas puses varētu domāt, jā, tur ir apakšā droši vien tās sirds un ilgas un slāpes pēc Dieva, bet es vairāk gribētu tiešām arī kavēties pie tā, ka bieži vien mūs pieveļ jūtas. Jā. Jā, ka bieži vien pieveļ mūs jūtas. Un man gribētu tos pasvītrot, ka cerība tās nav jūtas. Jā. Cerība nav jūtas, jā. mums eh, nevajadzētu meklēt jūtas. Es šodien no rīta braucu un es gribēju uzzinīt kādam brālim, kuram nesen uh, Te nomira tētis, un uh, piekdien viņiem bija bērns. Gribēju apvaicāties, kā, kā viņam ir. Un pirmais, kas man nāca prātā, uzdot viņam jautājumu, kā tu jūties? Un pēc tam es pie sevis domāju, nē, es neuzdošu viņam jautājumu, kā tu jūties, bet es viņam uzdošu jautājumu, vai tava ticība ir uz Kristu vēl joprojām? Jo viņš ir gājis cauri, es domāju, viņš nesen ir atdevis savu dzīvu Kristum. Un viņš jau pa šo īso laiku, jau, viņš jau ir saskāries ar, ar, ar, ar tādiem izaicinošiem momentiem savā dzīvē. Un man prieks par viņu atbildi. Es joprojām uzticos viņam, es joprojām ticu viņam, es paļaujos uz viņu. Vai tu vadīsi dievkalpojumu? Jā, es vadīšu dievkalpojumu. Kā tas man priecējā? Kad cilvēks nevis padodās, bet kad viņa ticība ir uz Kristu. Jā. Vienalga, kas notiek, vienalga, kā notiek, bet es zinu, ka viņš ir uzticams. Viņš ir uzticams. Un ja es uzdošu tev jautājumu, kā tu jūties, ja? protams, mēs jūtamies visādi. Šodien mēs jūtamies labi, un rītā mēs, mēs jūtīsimies slikti. Ja? Un ja cerība būs jūtas, tad es, tad es nezinu, tad mēs esam pa viļņiem. Ja? Šodien augšā, rītā lejā, šodien augšā, rītā lejā. Bet paldies Dievam, ka cerība nav jūtas. Jums ir kādreiz bijis tā, ka jūs jūtaties tā, ka Dieva nav? Ka Dieva nav kopā ar tevi? Tāda sajūta, ka viņš tevi ir atstājis. Šodien bija Dieva, pagājušo svētdienu viņi jau vairāk nebija. Man gribētos teikt tā, Dievs ir visur. Dievs ir visur. Bet jautājums ir par mums drīzāk. Vai mēs ar viņu vienmēr esam? Ja? Viņam ir vārds Immanuels, ja? Dievs ar mums. Un viņš ir izveidojis savu draugu. Tas no, nozīmē, ka tas, kurš ir izveidojis draugu, viņš vienmēr būs nomodā par savu draugu. Vai tur ir kāds, vai tur nav kāds. Un pat, ja tur ir viena tanteņa, kas atnāk, viņš būs nomodā par to tanteņu, kas ir atnācis uz draudz. Dievs arī to tanteņu var sakustināt, un atmoda var sākties ar tanteņu. Es tā šodien arī pārdomāju par vienu arī bezcerīgu situāciju vecajā darībā. Man šeit tas bija pirmā ķēniņa, sastā, tur pravietim bija vārds, ka, ka Dievs gādās, ka maize būs, neskatoties to, ka ienaidnieks ir aplencis ja, Samariju. Bet Dieva vārds bija, būs maize, un viss un, un viss būs gandrīz vai pavelti, <laughs> ja? ka viss maksās tik lēti tajā šausmīgajā krīzes situācijā. Un tu zini, ko? Tajā stāstā nevienam nejausmas nebija par to, kā tas atnāks, kā tas notiks. Ja? Tur bija dusmas, tur bija, tur bija spriedelēšana, ja? tur, tur praktiski nebija cerības. Ja? Bet paldies Dievam, paldies Dievam. Dievs atrisina šo situāciju. Un uh, Un ja mēs vadīsimies pēc tā, kā mēs jūtamies, <laughs> ar mums ir cauri. Bet ja mēs vadīsimies ja pēc rakstiem, tad neskatoties tā, uz to, kā mēs jūtamies, mēs zināsim, Dievs ir šeit. Dievs ir šeit. Un Dievs ir apsolījis būt kopā ar mums. Iesejas 41, 10 mēs varam kopā izlasīt. Tās nodaļas vispār man tā ļoti patīk. Tādas ļoti iedrošinošas pēc visu tā, kas eh, pirms tam tur ir runāts, ja? Bet iesajies 41, 10 kaut vai piemēram, ja? Un ko Dievs tur saka? Nebīsties, nebīsties. Pasaka savam kaimiņam, nebīsties, nebīsties. Pasaka viņam kaut kā tā, ja? Ka viņš tiešām nebīstās, ja? Nebīsties, ja? Nebīsties, ja? Jo es esmu ar tevi, saka tas kungs, ja? Nebīsties, jo es esmu ar tevi neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savu taisnības labo roku. Izlasīsim ebrejiem, ebreja vēstuli 13.5. Ebreja vēstuli 13.5. Un tur būs panta otrā daļa. 13.5 un pašās beigās tur ir tādi vārdi. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tā ka mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos, ko cilvēks man darīs. Vai nav brīnišķīgi? Un tā mēs varētu tās paralēlas šeit izvilkt un sarakstīt, un mēs varētu vairākas, vairāk minūšu garumā iet cauri visām tām paralēlām rakstvietām un lasīt par šo apsolījumu, ka es esmu ar tevi. Un tu varbūt tās tajā brīdī lasot arī vari justies, ka viņš nav ar tevi. Bet Dieva vārds saka, es esmu ar tevi. Kam ticēsim? Vārdam vai jūtām? Visu, ko vajadzēja viņiem tajās krīzes situācijā darīt, ir noticēt vārdam. Bet viņi visticamāk vadījās pēc apstākļiem. Ja? Un mēs arī bieži vien mēs vadamies pēc apstākļiem, mēs kaut ko neredzam, vīģes eh, nenes augļus, ja, un tā tālāk atcerieties habakuku, ja. Un ja vīģis neziedēs un tā tālāk, tā tā. Viņš sākumā nebija tāds, vai ne? Viņš sākumā bija diezgan daudz jautājumu Dievam, kāpēc tas un tā, un netaisnība un viss tas tālāk. Un Un tās nodaļas nobeidzās ar šiem brīnišķīgiem vārdiem. Un ja pat, un ja pat, es vienalga slavēšu to kungu. Ja. Tas liecina par to, ka ja, cerība ir cilvēkā. Ja. Neskatoties uz visiem apstākļiem, es zinu, ka tu esi šajā vietā. Es atceros, ka mēs gājām cauri ar, ar savu mazo un, un Tajā brīdī vienīgais, ko varēja, tas ir vienkārši uzticēties viņam. Nav jau uz ko vairāk. Jā. Tu vienkārši uzticies viņam. Vienīgā cerība tas ir Kristus. Jā. Kristus mūso. Kristus mūsos. Cerība uz godību. Redzēt godību, piedzīvot godību. Jā. Jā, ne jau uz ārstiem. Ārsti ir ierobežot. Viņi var izdarīt tik, cik viņi var. Bet, bet ir labi likt savu cerību uz uz to, kas dod cerību. Ja? Un Dievs ir brīnišķīgs. Amen. Tā kā cerība nav, nav jūtas, tas nav sajūtas, un es ceru, ka jūs to visu ļoti labi zinat, bet ir labi to pieminēt, tāpēc, ka mēs esam cilvēki, un mēs reizēm peldam, ja? tajās sajūtās un vadamies un ļaujam tām sajūtām jā, teikt, ko mums darīt, jā, vai nelasīt bībeli, tam nepazvanīt, uz turien neaiziet, jā, tur neiesaistīties, uz dievkalpojumu neaiziet, jo slikti jūtos. Bet ko Dieva vārds saka? Dieva vārds saka, neatstāj sapulcēšanās vietas, lūdzi, lasi, uzticies, ja? <laughs> pretēji jūtām. Ja? Un tad, kad mēs netiekam ar kaut ko galā, mums vajag lūgt, Dievs palīdz man. Ja? Dievs palīdz man. Es atceros, arī bija tās laiks, ka es netiku galā <laughs> savām jūtām, gāju uz mežu, brēdzi sauc, bet, bet dari kaut ko, ja? Ja, dari kaut ko, ja? jo cerība nekad nav pasīva, viņa ir dinamiska, viņa ir aktīva, viņa, nu, viņa ir ja, viņai virziens ir, ja, viņa nekad nebūs pasīva. Vēl viens iemesls, kas var laupīt mums cerību un kas nav cerība, un tā ir skatīšanās atpakaļ no 4 līdz 5, un tā vien izskatās, ka esot projām no mājām, esot projām no tā ierastām, un izskatās, ka šis cilvēks gadiem ir gājis uz vienu to pašu vietu. Tur bija jau iemīdīta taciņa, tur bija dārgi cilvēki, tur bija tas templis vienalga, tur, bija, tur viss bija pazīstams, viss bija zināms. Ja? Bet eh, dzīvē, dzīvē mainījusies, un tā vien mēs te lasām, ka tās vietas tur arī mainās, tad viņš tur, tad viņš tur, tad viņš tur, un eh, dzīve tā ir iekārtojusies, ja? un liekas tāds izmisums ir, ja? un Un tajā izmisumā tāda tendence ir tā kā skatīties uz to, kā ir bijis un tā kā dzīvot tajā pagātnē. Tu zini, cerība neliek tev atgriezties pagātnē. Cerība vienmēr cer par lietām, kas stāv priekšā. Ja? Cerība vienmēr runā par nākotni. Viņa nekad nerunās par pagātni. Ja? Amen. Un, un es domāju, ka tā ir viena no lietām, kas arī laupa cerību un kas bieži vien sit ārā, ir, ir tā dzīvošana pagātnē. Saceros, eh, mēs bijām eh, pagājušo gadu Reizeknē eh, ar šo žēlsirdības projektu, un, un man bija tāda iespēja, jāsaka, un varbūt arī privilēģija, iepazīt vienu tādu vīru Daugavpilī, un es biju daudz dzirdējis no, no kādiem cilvēkiem, kas bija mūsu draudzē, te patās ogrē, Daudz bija dzirdējis par viņu, ka tajā atmodas laikā Dievs ļoti lietoja viņu un tur aizsākās draudze. Un, un iedomājieties, kamēr, eh, kamēr eh, tajā baznīcā no rīta pūcējās ar 20 cilvēkiem, piemēram, jā, uz dievkalpojumu, uz lūkšanu, tad tūlītās vakarā, ja, uz pūkstens četriem jau kādi 400 cilvēki sanāk uz lūkšanām. Dievkalpojumā jau piedalās ap 600 cilvēku. Tur vienkārši eh, pretstats milzīgs, ja, atmoda vakarā ir, ja, Un tajā laikā ļoti daudz arī brāļi nāca pie Kristus un tika piepildīta svēto garu, tur arī Aleksis Ļevis un daudz citi brāļi, kuri tika kristīti un izveidojās diezgan daudz draudzes apkārt. Un vēlāk to mācītāju Ševčiku izsūtīja ārā no, no Rīgas, palūdz viņam eh, padomu cilvēki, varas orgāni izbraukt ārā no, no Latvijas. Viņš aizbrauc uz Zviedriju. Un tad pagāja kāds laiks, viņš atbrauc apakaļ, un man bija tāda iespēja vienkārši satikt viņu un, uh, un pastāstīja tiešajā, ja, kā tad tur viss ir bijis, kā tur viss ir noticis. Un tu zini, es, es klausījos, man nevajadzēja lasīt grāmatu, es klausījos grāmatu dzīvējā, kā viss aizsākās, kā tā atmoda aizsākās, kāda cena tur bija maksāt. Kāpēc tas notika un kāpēc tik daudz cilvēku un kā Dieva gars tur izlējās un kas tur un kā tur. Un es klausījos, man acis skrēja, as, eh, asaras skrēja acīs. Es pie sevis domāju, kāpēc nav tas šodien, kāpēc tas nav šodien. Ja? Es vēl nedaudz piedzīvoju to 91. gadā, vēl, vēl, vēl kaut kas tur bija. Un tad pamazām, pamazām mēs kļuvām par profesionāliem kristiešiem. Un, un nu, nezinu, es, tas ir mans subjektīvais viedoklis, bet tajā laikā mēs daudz nezinājām. Uh, Bībeles pat daudziem nebija, bet kaut kas bija tajā, jā. bija gars, bija, bija jā. un mēs to ilgojamies. Un tu zini, un tad, kad tu kaut kādu laiku nepiedzīvo kaut ko, jā, tev gribas skatīties atpakaļ, kā bija, jā. un mēs runājam ar viņu, un es viņam tagad saku, es, man, o, tu stāsti visu to, jā. Un, un, un es saku, kaut varētu tos laiks atpakaļ, jā. Viņš saka, tu zini, Viņš arī bija lūdzis Dievu un prasījis, un Dievs teica, tā nekad nebūs. Tā vairāk nekad nebūs. Un neskaties atpakaļ, bet skaties uz priekšu. Un tad viņš man vienkārši teica, vai ieteica, vai kā, jo es biju tāds kā māceklis, zin, tā pie ceļa stāst, man, nu, vēl, nu, ko man vēl jāzina, ja? Un uh, viņš teica, tie būs gudri, kas neskatās atpakaļ, bet kas meklē to kungu uh, par nākamām lietām, nedzīvo pagātnē. Bet mums ir tāda tendence, ja gribās, ja, mēs valkam apakaļ, mēs valkam ārā, kā bija tajās lūkšanās, atceries, kā toreiz bija. Ah, tur bija labi, tur tā māsa, atceries, kā viņa lūdzās, ja. Un, un tu sevi, kā saka, piepildi ar to, un tagad tu atnāc uz savu diekalpojumu, un tur nav tā kā bija. Un tur nav tā māsa tā sirmā, un, un neviens uh, tā nelūdz tā kā bišas stropā. Un tad tu pēkšņi saki, nu, te nekā nav, ja. Dieva nav šeit, Nē, vienkārši laika ir mainījušies, situācijas ir mainījušās, bet Dievs nav mainījies. Dievs ir tas pats, Dievs ir tas pats. Viņš vienkārši no jauna tev ir jāmeklē. Tie cilvēki maksāja cenu pirms tam. Tur bija vēl kādi, kas maksāja cenu, varbūt vēl 19. gadsimta sākumā. Ja, maksāja cenu, viņi lūdzās, tad varbūt nekas arī daudz nenotika. Un daudzas lietas atnāca vēlāk, atmodas atnāca vēlāk. Ja, un, un šodien mēs esam kā saka, pēc tiem, kas jau ir aizgājuši. Un mums arī cena ir jāmaksā par kaut ko, ja, lai virzītos uz priekšu. Un, eh, un skatīties atpakaļ nav veselīgi. Atcerieties mācību, ja es to arī atgādinu jaunajā derībā par, eh, par Latas sievu. Viņa gāja bojā, tāpēc, ka viņa skatījās atpakaļ. Ja. Un ja mēs ar teviem skatīsimies atpakaļ un visu laiku dzīvosim tur, ja, ja tas laupīs mums cerību par nākotni, ja, tas laupīs mums arī par nākotni. Man liekas, ka vēl viena lieta, kas šeit ir jāņem vērā, kāds ir teicis tā, jo vecāki mēs paliekam, jo mums, mums, mums nepatīk izmaiņas vai pārmaiņas vai straujas pārmaiņas. Un atcerieties, tur, kad gāja runa par tiem traukiem, jauniem, veciem un tā, tad tur bija rakstīts, ka tas vecais, tas iepriekšējais tomēr ir mīļāks. Un kad pārējai uz to jauno, tas pārējais posms visiem būs grūti. Un mēs to zinām, vai ne? Dieva mājas draudz ļoti labi to zina, ko nozīmē pārējais posms. Ja? Un tas nav, tas nav citreiz viegli. Ja? Bija tā, tagad ir tā. Un pašiem jāmeklē jauns ceļš, vai jāiet caur džungļiem, un kur ir tā taka, pa kuru tālāk ir jāiet. Līdz šejienai bija ceļš, plats, varbūt seši josla ceļš, un pēkšņi, ja, džungļi, un uh, kur mēs esam? Ā! Paul, help us! <laughs> un mēs sākam tur visu kaut ko mēģināt eksperimentēt. Un, un tu zini, ko? Ar Dievu ir cerība. Amen. Un, un Dievs mūs ved, un, un paldies Dievam. Paldies Dievam par to. Tā kā esi gatavs arī pārmaiņām. Nevajag dzīvot baigi pagātnē. Ja? Vajag atcerēties, ka tas kungs ir labs. Ka tas kungs ir labs. Ja? Bet nevajag dzīvot kā bija. Vajag meklēt jaunas iespējas. Un, Un es ticu, ka Dievs arī, Dievs arī palīdzēs. Un esi gatavs pārmaiņām, jā. Esi gatavs pārmaiņām, jā. Nebeidz no viņām, jā. Un visbeidzot, trešā lieta, ko mēs varam redzēt šeit arī no 4. līdz 11. pantam, izskatās, ka tas, kas vēl cerība varētu tev zakt, ir vienkārši negatīvas runas. Ja negatīvas runas, negatīvas valodas. Un tā vien izskatās, ka tur ir kādi cilvēki apkārt, kas visu laiku nāk un saka, kur ir tavs Dievs, kur ir tavs Dievs, nu, kur ir tavs Dievs, kur tas viss ir, pa ko tu runāji. Es eh, te vienu dienu, nezinu, vai tas bija vakar vai kā, es lasīju vēlreiz to otro mūzes grāmatu. Un, eh, un es vienkārši lasīju un es mēģināju vienkārši tā iztēloties. Es domāju, kā tas bija? Mūzes eh, paklausas Dievam, viņš aiziet pie faraona un, un uh, saka, ļauj maniem cilvēkiem iet. Un Farāns saka, kas, kas, kas tas tāds Dievs ir vispārībā? Jūs ziniet, jūs te beidziet atrunāt uh, ļaudis no slinkošanas, davai ej strādāt, ja? uzliek viņiem vēl vairāk, ja? viņiem salmus nedēv, viņiem pašiem vajadzēja iet un meklēt priekš ķieģeļu taisīšanas, un, un tie ir izmisumā, un viņi nāk ārā, un tur stāv Mozus un Arons. Dieva cilvēki, ja, kuriem bija vārds no tā kunga. Un tagad viņi nāk ārā. Un saka, ziniet, lai tas ļaunums ja, nāk par jūsu galvām arī. Ja. Nu, tas, ko jūs esat izdarījuši, tas ir pilnīgi. Ja. Jūs vienkārši visu esat sačakarējuši. Mums ir vēl smagāk, ja, būs jāstrādā un tā tālāk. Bet Dievs bija runājis. Mūzes nebija kļūdījies, viņš bija runājis. Un atcerieties, Mūzes griežās pie Dieva un saka, Dievs, viņš varēja kādu citu tomēr paņemt, ko? Ja? Tu, nu, tu redzi, ja? ja? Un Dievs teica, tu zini, es tagad parādīšu, tagad es, tagad es parādīšu, ko es varu, ja? Un es, un es tā domāju, ka, ka kādreiz mums arī nākās dzirdēt, ja? Ka cilvēki mums saka, nu, kur tad ir? Kur ir? Ir sevišķi, ja tu esi kaut kur lūdzis vai kāds ir, nu, piemēram, esam lūguši par kādu mazu bērniņu, viņš, piemēram, tā, nu, viņš aizgājis vai paņēmis. Un tad tu vari dzirdēt to, ka kādi cilvēki varbūt nāk un saka, nu, kur tad ir? Nu, kur ir tavs Dievs? Jā? Dievs ir, ar Dievu visi kārtībā, viņš ir savā vietā. Jā? Jautājums, kur tu esi? Jā? Kur tu biji pirms tam? Jā? Nu, kāpēc tu nemeklēji viņu pirms tam, kad viss ir labi? Jā? Dievs ir labs Dievs, un, un mums ir ļoti jābūt uzmanīgiem tiešām no tām negatīvām runām, jo tās negatīvās eh, runas ļoti laupa cerība. Ja. Un, um, un es tā domāju par to sinagogu priekšnieku, lai viņam nezust tā ticība un cerība, ka ar viņu meitiņu var kļūt labāk, viņam vajadzēja tos cilvēkus izraidīt ārā. Ja. Izraidīt ārā. Man liekas, ka tā ir tāda laba mācība. Ja par kādām lietām tiešām ir jāiestājās un jācīnās, droši vien nav visi jāicina uz to kambaru. Man liekas, ka ir labi, ka tur sanāk tie, kas tiešām nu, tic un zina, ka Dievs kaut ko darīs, vai ne? jā, lai, lai neizšaubītu. Savādāk kāds tur sāks lūgt ne tā, jā. <laughs> jā, mēs esam pagalām un tā tālāk, tā tālāk, jā. Laba atbilde ir visiem tiem, kas eh, grib zināt, kur Dievs ir un tā tālāk. Ir, eh, atšķirsim visi kopā 115. psalmu, tas ir brīnišķīgs psalms. Ja tev kāds saka, kur ir Dievs, atšķir šo psalmu un eh, izlas. Tā ir atbilde, tev nav Dievs par tevīm jau ir parūpējies, kas tev ir jāatbild. Dievs jau zina, ka tādi jautājumi būs no cilvēkiem, kas nāks un teiks un kurnēs, un, un Dievs tev dod vārdā atbildi, kas jāsaka ir. Un ja dēmons ir apsēdies uz pleca, un tad viņam arī pasludina to, ja? Ne mums, kungs, ne mums, bet savam vārdam dod godu savas žēlstības un uzticības dēļ. Kāpēc tautas, lai saka, kur tad nu ir viņu Dievs – un atbildi. Mūsu Dievs ir debesīs. Ko viņš grib, to visu viņš dara. Ko viņš grib, to viņš visu dara. Un Ijābs kaut ko zināja par to. Un viņš teica, klausies, ja mēs esam saņēmuši labu, tad kāpēc mēs nevarētu saņemt arī ļaunu? Ja? Dievs ir debesīs, un ko viņš grib, to viņš dara. Tāda ir bibliska teoloģija. Ja? Mūsu cilvēku ir jau tāda, ja, pievelkam Dievu visur, kur gribam, ja, viņš tik sveitī un vispār problēmas nav. Bet tā nav patiesība, pareizi. Mūsu Dievs ir debesīs, ko viņš grib, to visu viņš dara. Viņu dievekļi ir sudrabs un zelts, tie ir cilvēku roku darināti, tiem ir mute, bet tie nerunā, tiem ir acis, bet tie neredz, tiem ir ausis, bet tie nedzird, tiem ir deguns, bet tie neko nesauž, tiem ir rokas, bet tās nedarbojas, tiem ir kājas, bet tie nestaigā, to rīkli neizdod skaņas, tādi paši ir arī tie, kas tos darina un kas paļaujās uz tiem. Izrēla, draudze, ja? ceri uz to kungu. Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairoks. Arona nams, ceri uz to kungu. Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairoks. Jūs visi, kas bīstieties to kungu, ceriet uz to kungu. Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairoks. Amen. Vai tas nav brīnišķīgo? Mums ir brīnišķīgs vārds. Mums ir vārds. Jā, Dieva vārds, ko mēs varam atbildēt. Un, un atbildot uz, eh, uz to, kas ir cerība, vai ko mums darīt, ko mums darīt šajā bezcerīgajā situācijā, kad liekas, ka, ka jūtas runā vienu, un tad atmiņas kaut ko vēl tur un tad vēl kāds palīdz ar negatīvām runām. Ja? Ko darīt šajā situācijā? Zin, viena no pirmajām lietām, ko mēs varam darīt, tur visu laiku skanēja šie vārdi – ceri uz Dievu. Ja? Ceri uz Dievu. Es gribētu minēt dažas lietas par to, kas ir cerība. Es esmu izrakstījis septiņas lietas par to, kas ir cerība. Ja tu zini, vēl kaut ko pieraksti klāt. Jā, bet, eh, manuprāt, tas ir brīnišķīgi. Kas ir cerība? Pirmkārt, tā ir droša pārliecība vēl par neredzamām lietām, par kurām runā Dievs. Jā. Atcerieties, ir rakstīts ticība, stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām, par kādām lietām, par lietām, par kurām Dievs runā savā vārdā. Viņas varbūt vēl šodien nav. Piemēram, es esmu tas kungs, jūsu ārsts, jūsu dziedinātājs. Nu, es izlasīju, es ticu tam, es lieku savu cerību uz viņu. Es šodien varbūt esmu slims, bet es zinu, ka tas kungs ir ās un viņš var dziedināt, viņš var palīdzēt. Amen. Tātad tā ir stipra iekšējā pārliecība par lietām, par kurām Dievs ir runājis. Cerība ir pamats ticīga cilvēka dzīvē. Cerība ir pamats. Cerība dod dzīves jēgu. Cerība dod dzīves jēgu. Ja kādam ir cerība, tas nozīmē, ka viņam ir vīzija. Ja? Pareizi tā ir. Ja tev ir cerība, tev ir vīzija. Ja? Cerība dod dzīves jēgu. Cerība nekad nepametīs tevi kaunā. Amen. Cerība atbrīvo no bailēm un dod lielu drošību. Kur ir cerības, tur nav bailes. Vai ne? Mūsu cerība ir vērsta vienīgi un tikai uz mūsu Dievu. Un visbeidzot, septītā lieta – cerība ir tāda iekšēja, stipra pārliecība uz sagaidīšanu. Sagaidīšana. Cerība ir, mēs varētu to visu vienā vārdā pateikt, tā ir stipra iekšēja tāda sagaidīšana. Sagaidīšana uz to ceramu, uz to, uz to, pa ko Dievs ir teicis. Lai kas tas arī nebūtu, ja? ka tā ir sagaidīšana. Ja? Mēs sagaidām. Ja? Es sagaidu, ka Dievs mainīs mani. Ja? Es nedzīvoju tādā bezcerībā, ka nu, tāds, kāds es esmu, tāds es esmu. Pieņemiet mani tāds, kāds es esmu. Es taisīšu problēmas draudzē, bet jūs pieņemiet mani tāds, kāds esmu. Nē, Dieva vārds dod man cerību un brāļiem un māsām, kad viņš mainīsies. Amen. Mēs gribam no ārpuses mainīt, bet Dievs ir dzīvo mūsos, viņš maina mūs no iekšas uz āru. Un Dievs klausa lūkšanas, ja? Dievs klausa lūkšanas. Un tev ir jābūt cerībai par to, ka tu mainīsies, ka Dievs mainīs tev, ka tu kļūsi līdzīgāks Kristum, ja? Ja, ka tu domās kā viņš, ka tu darīsi lietas kā viņš, ir jābūt cerībai. Mums ar tevīm ir jābūt cerībai par tiem cilvēkiem, kas ienāk šeit draudzē. Ka mēs zinām un ceram, ka Dievs izmainīs šo cilvēku. Amen. Un Jēzus maina cilvēku dzīves. Patiesībā par to arī ir kristietība. Dievs maina cilvēku dzīves. Ja? Dievs maina apstākļus, Dievs maina situācijas cilvēku dzīvēs. Ja? Dievs neiespējamo dara par iespējamo. Ja? Tā ir sagaidīšana, ja? ka mēs nākam uz dievkalpojumu, mēs nākam ar cerību uz dievkalpojumu. Un ja mēs nenākam ar cerību, ar sagaidīšanu uz dievkalpojumu, nekas arī nenotiek. Bet, kad mēs, mēs gatavojam sev, mēs sagaidām, Dievs, tu kaut ko darīsi, tu kaut ko darīsi. Ja? Es zinu, ka tu darīsi, jo tas ir liels Dievs. Un tu esi interesēts mainīt mūsu savā līdzībā. Tu esi interesēts svētīt katru tikšanos reizi ar savu klātbūtni. Tu runā par dāvanām, tam visam ir jānotiek. Dievs, es nespēju sagaidīt, ko tu darīsi šajā dievkalpojumā. Iedomājieties, ja visa nāk ar tādu sagaidīšanu. Ja mēs nākam uz šejienes un mēs jau zinām, kā viss būs, tā nav sagaidīšana. Mēs vienkārši nākam un mēs jau zinām plānu. Tātad vadīs dievkalpojumu tas, uz stenda jau ir uzrakstīts, gada plāns, kas runās, ko runās, kā būs, kas notiks. Mums nekas nav vairāk jāsgaida. Viss jau ir pateikts, viss mēs nākam. Bet cerība ir sagaidīšana. Sagaidīšana no Dieva vienā vai otrā jautājumā. Es gribu, lai tu sagaidi. Ja tev ir bezcerīga situācija, tad cerība dod tev šo sajūtu, šo tā iekšējo tādu pārliecību, tādu sagaidīšanu, ka Dievs šo situāciju man atrisinās. Es nezinu kā, es nezinu no kurienes tas nāks, bet es zinu, es zinu, kad es zinu, ka Dievs man palīdzēs. Es zinu, ka Dievs man palīdzēs. Man nāk prātā viens smieklīgs gadījums par vienu brāli, kurš ļoti gribēja džemperi. Un viņš sēdēja pie loga. Un tas bija tik smieklīgi. Ja? Viņš sēž pie loga, mēs tur ejam iekšā un viņš sēž, un tāds sajūta, ka viņš vispār mūs neredz. Ir jāatnāk džemperim. Man vajag džemperi, jaku. Viņš gribēja siltu džemperi, ziema bija. Viņam vajadzēja džemperi. Un man likās, ka tas tik smieklīgi ir, <laughs> ka viņš sēž ja, pie loga un gaida džemperi. Tu zini, es neizturēju, es gāju uz mājām, man bija daudz džemperi. <laughs> un es viņam atnesu džemperi. Un viņš teica, halleluja, nu slava Dievam. Nu, ja. <laughs> Bet viņš gaidīja, viņš pie loga gaidīja, ja? cerībā, ja? ka kāds atnesīs. Ja? Un tas man tā izkustināja, vai es nezinu, vai Dievs mani sakustināja, bet man tiešām bija ļoti daudz džemperu tajā laikā. Ja? Man tiešām bija <laughs> ļoti daudz, es jums neteikšu, cik daudz, bet vairākos simtos. <laughs> nopietni, nopietni. Nu, tur cits stāsts ir, ja? <laughs> bet es varēju draudz apģērt, ja? Bet tas ir cits stāsts, jā. Pēc tam pie zupšķīva varat paprasīt, es jums pastāstīšu. Patiesībā tas stāsts man dārgi maksāja, bet, bet džemperi man bija. <laughs> džemperi man bija, džemperiem es varēju dalīties. <laughs> un, un, un. <laughs> tā ir sagaidīšana, tā ir sagaidīšana, brāļa māsas, jā. Dievs ir brīnišķīgs, jā. Uh, skaties nākotnē, neskaties atpakaļ, jā. Neskaties atpakaļ, skaties uz priekšu skaties uz priekšu. Tāpat tās trešais, neļauj neļau, neļau sevi barot ar negatīvām lietām, ja? nebarojies ar to. Ja? Bībelē teica, ja, kad, kad, kad taisnais nesēž paļātāja pulkā. Ja? ja tu gribi nest augus, kā tu rakstīts, ja, tad tu nedrīkst sēdēt paļātāja pulkā. Ja? Tie, kas visu laiku tur runā un aprunā un, un tā tālāk, tad vai nu projām, vai nu pasaki beidziet runāt. Tad vai runājam ticības valodu, vai runājam par pareizajām lietām. Ja? Man nevajag klausīties desmit minūtes, kā tu aprunā vienu brāli. Ja? Tas nozags cerību. Ja? Tas atņems, ja? tas pazudinās, tas iznīcinās. Ja? Un visbeidzot, es gribētu tiešām nolasīt to raksturiet, ar kuris tā kā iesāk, es teicu, ka es viņu gribu nolasīt. Uz beigām es viņu atstāju, un tas ir Ebrija vēstulē desmitā nodaļa. Ai, tā ir brīnišķīga vieta, vai ne? Tā ir brīnišķīga vieta. Es tiešām gribu tevi iedrošināt. Jā ah. Kamēr Dievs ir, ir cerība. Kamēr draudza ir sabiedrībai un cilvēcei ir cerība. Amen. Un tu zini, tā arī vajag skatīties uz draudz, ne uz kaut ko tādu mazu un nesvarīgu, bet es ticu ar visu savu sirdi, ka draudza ir cerība pazudušai pasaulē. Ja? Un šī draudza esam mēs ar tevi, tu un es. Tu, tu gribi pasmieties kā sāra, vai ne? <clears throat> Es cerība. Dēļ es esmu bezcerība. <laughs> Ja. Atcerieties, Sārs smējās par to, ko Dievs teica. Mēs kādreiz tā pasmējamies par sevi. Zin, kāpēc? Ja mēs skatāmies uz savām kļūdām, uz sevi, uz saviem trūkumiem, un mēs liekas, mums liekas, ka mēs esam bezcerīgs gadījums. Bet Dievs grib tev pateikt, ka tu esi cerība šai pilsētā. Tev ir cerības noslēpuma atslēga, tev ir viņa, ja? Tev ir Dieva vārds, ja? Romiešu vēstulē, starp citu, 15. nodaļā, man liekas, ir 4. pantā, bet tur ir rakstīts. Tas viss ir rakstīts. Tas viss jums ir rakstīts. Lai tas iedvesmotu, lai tas iedrošinātu, nu, teic tā ar saviem vārdiem. Un beigu beigās tas viss ir rakstīts, lai tas dotu cerību. Ja? Tas viss ir rakstīts, lai dotu cerību. Ja? Mums ir, mums ir. Un izlasīsim vēstuli ebrejiem, tad nobeidzot – Mēs varam visi kopā lasīt, es lasīšu skaļāk, man mikrofons ir, bet jūs varat lasīt arī tā, ka jūs dzirdat paši. Un tur ir tādi vārdi no 35. panta. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi. Tai ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantotu apsolījumu. Jo vēl maz brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Amen. Es tev gribu iedrošināt. Nav tava situācija bezcerīga. Amen. Nav bezcerīga tava situācija. Tāpēc neatmet savu cerības drosmi, tā ir liela alga. Vēl maz brīdis un tam, kas jānāk, nāks un nekavēsies. Bet tev ir jādod iespēju Dievam pagodināties. Ja saliksi kājas un gaidīs, ka vienkārši cerība nav pasīva, viņa ir aktīva, viņa cer, viņa paļaujas, viņa sagaida, kad Dievs atnāks un Dievs darīs. Ja? Amen. Tā kā sagaidi no Dieva. Sagaidi no Dieva kopā ar maniem. Es arī centīšos, ja? es sev arī tagad iedrošinu un stiprinu. Ja? Sagaidam kopā ja? Dieva vadību, viņa palīdzību ja? tajās situācijās, kurās mēs esam. Bet, zini, mašīnai cits stāsts, tas ir dzels gabals, to var nolikt arī malā. Bet, zini, uh, Mums kādreiz par tiem cilvēkiem liekas, tur ir vēl bezcerīgāk, liekas, ja? jo cilvēks ir cilvēks, tur ir griba. Vai nu viņš pieņem, vai nu viņš nepieņem. Un kādreiz gribās teikt, nu tu esi dumš, ka tu nu, nu, vienkārši atdod savu dzīvi Dievam. Nē, pazušanā, ja? Es atceros, ka mēs gājām kādreiz tā vairāk pa slimnīcām, tad vēl bija vairāk tās atļaujas un tā. Un es atceros, tur bija viens vēžinieks, ja? Viņš bija pilnīgi izkalts, pilnīgi izžūst. Tur nekā nebija. Tur bija kauli un nāda. Tur viņš nevarēja normāli runāt. Tur viss krakšķēja. Ja? Tur viņš vienkārši... Ja? Un es, tajā dienā viņš arī nomira vēlāk. Un viņš tur koridorī bija. Mēs satikām ar to. Es, es biju kopā savu garīgo mammu. Un, Un mēs mēģinājām viņam teikt, tev Dievs vajadzīgs ir. Nu, tev, ir tev vēl Dievs dod iespēju, kamēr tev dvaša, kamēr tu vēl elpo, ja? vēl ir cerība. Ja? Un viņš tajā krakšķēšanā un tajā vēzī un tajā visā tādā ārprāts, viņš lādējās, nē, man nevajag, un ā, sāpīgi, ja? Un cilvēks aiziet bez Dieva no šīs pasaules, ja? Un nonāk ellē, pazušanā. Debes Tēvs, vēlreiz, paldies Tev par šo dienu, paldies Tev, kungs, arī par Gideoniem, Dievs, paldies Tev, Dievs, par, par uzticamiem brāļiem, Dievs, kas kas bezbailīgi visā pasaulē, kungs, iet, Dievs skolās, iet viesnīcās, iet iestādēs Dievs, un kur viņi atstāja Dievs tavu vārdu, Dievs liecina par taviem varaniem darbiem. Kungs, mēs lūdzam svētī. Kungs, jo tiešām, Dievs, tavs vārds dod cerību cilvēkam, kungs. Tavs vārds norāda uz tevīm, kungs. Paldies tev. Tavs vārds norāda, ka nav bezcerīga situācija, ka tu, Jēzu, esi visās dzīves situācijās brīnišķīga cerība. Kungs, tu spēji uzcelt no mirušiem. Tu spēji uzcelt no tāda stāvokļa, Dievs, kur liekas visi sapojas, visi beigts, visi ir pa galam. Visi varbūt ir atstūmuši, pametuši Dievs. Visi varbūt varbūt skatās kā uz pilnīgi bezcerīgu situāciju, bet Dievs, tev nav bezcerīga situācija, tev nav bezcerīgu gadiem. Un arī šajā vietā, šajā rītā, kungs, es gribu pasludināt pretīm katrai bezcerīgai situācijai, katrai slimībai, katram finanšu problēmām. Es gribu pasludināt, Dievs, tu neesi Dievs bezcerīgs, tu esi Dievs, kas pilns cerības, kungs. Tev ir risinājumi, tev ir, tev ir palīdzība, Dievs. Tava roka ir gatava palīdzēt, tava roka ir gatava izraut ārā no elles, tava roka ir gatava izraut elli ārā no mums, kungs. Tava roka ir gatava izmainīt un pārmainīt mūsu dzīves, Dievs. Mēs ticam, mēs paļaujamies uz Tevim, kungs, arī šajā rītā. Tu esi brīnišķīgs Dievs, kungs. Un tas viss mums ir rakstīts, Dievs kungs, lai mūsos eh, tiešām būtu šī cerība, Dievs, cerība uz Tevi, kungs. Un mēs negribam būt izmisuši, kungs. Mēs negribam dzīvot sajūtās, mēs negribam dot godu Dievu sajūtām un miesai. Mēs negribam, kungs, skatīties visu laiku atpakaļ, kā ir bijis, bet mēs gribam skatīties uz priekšu, Dievs, ko Tu vari darīt. Dievs, mēs gribam redzēt Tavu varenību un Tavu spēku jaunā veidā. Mēs negribam dzīvot no grāmatu ietekmēm, Dievs, vai YouTube vai vēl kādu ietekmēm, bet Dievs, vai Tu nevarētu vienkārši atnākt šajā vietā un ļaut mums katram vienam personīgi, tur, kur mēs dzīvojam, tur, kur mēs esam. Dievs, mūsu ģimenēs, darba vietās, Dievs, mūsu kalpošanās, Dievs, ka tur mēs piedzīvojam Tevi paši, ka mēs paši, Dievs, piedzīvojam Tevi, Tavu spēku, Tavu godību un risinājumus savā dzīvē. Dievs, es lūdzu, lūdzu, kungs, ka Tu tie tiešām atrisini tās situācijas, kas ir maniem brāļiem un māsām, kungs. Es lūdzu, lai viņas sirdīs, Dievs, ieplūst šajā brīdī. Kungs, no Tevis svētais gars ieplūst šī cerība, cerības drosme, Dievs, šī cerība, šī paļaušanās uz Tevi, kungs. Varbūt tur ir slimība, varbūt tur ir diagnoze, kungs. Aleluja! Tu esi liels un varans Dievs. Tu esi liels un varans Dievs. Aleluja. Un mēs pasludinām šajā vietā, Dievs, Tu esi lielāks par jebkuru problēmu, par jebkuru situāciju, Dievs. Tev mēs gribam atdot godu, Tev mēs gribam atdot visu slavu, jo Tavs vārds skaidri norāda, lai mēs ceram uz Tevīm, lai mēs ceram uz Tevīm, Dievs, ka no Tevis nāk mums palīdzība, un Tu neatstāji nevienu kaunā, kas paļaujās uz Tevi. Tu palīdzēji, Dievs, šim uh, sinagogas priekšniekam, Tu palīdzēji, Dievs, šai sievietei, kas bija izmisumā un aizkārtavas drēb vīles. Kungs, Tu palīdzēji, Dievs, uh, Martai un Marijai, viņas brālim, Tu cēli viņu augšā no mirušiem, Dievs. Tu esi palīdzējis daudzās reizēs, arī mūsdienās. Tu neesi mainījies, Tu esi tas pats. Aleluja, haleluja, haleluja, slāva Tev. Slāva Tev, slāva Tev. Mēs varam piecelties kājās un es gribu tiešām aicināt Tev, ja, ja Tev liekas, ja Tev ir tāda sajūta par to, ka Tev, Tava situācija ir bezcerīga, tad es aicinu vienkārši nāc šeit priekšā, mēs dziedāsim, mēs aizlūksim par Tevīm. Lai tas kungs tevi sastiprina, lai tas kungs tevi iedrošina, nekaunies par to. Bet ja tev liekas, ka tev ir bezcerīga situācija, varbūt tās skolā, varbūt tev liekas, ka tu nevarēsi nokārtot eksāmenu, tu skaties uz to, tu izvērtē sev, tev liekas, ka tu neesi gatavs, tu nevarēsi. Dievs, ja tu liks savu paļaušanos uz viņu, Dievs palīdzēs tev. Ja tā ir kāda slimība, vienalga, nezinu, ārsts kaut ko ir teikuši, bet liec savu cerību. Es ticu, ka Dievs vienkārši atgādinu Tev šodien. Liec savu cerību uz mani. Paļaujos uz mani. Halleluja, Dievam, viss lietas ir iespējams. Un ja, ja tu šeit esi šodien atnācis, man ja Tev vajadzīga aizlūkšana, nāk šeit priekšā, mēs aizlūksim par Tevi. Lai tas kungs Tevi iedrošina, lai tas kungs Tev stiprina. Halleluja. Slāva Tev, kungs. Lūdzu, ka Dievs, ka Tu pats apstiprini savu vārdu, Dievs. Apstiprini pats savu vārdu, kungs. Paldies Tev, Dievs, ka uz Tevī mēs varam paļauties. Paldies Tev, pestītāji, Jēzus. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Varbūt tās Tev ir finansiāli izaicinājumi Tavā dzīvē, un tev, Tu nezini, kā Tu vispār galvas savilgs, un necīnies viens pats. Nāc šeit priekšā. Mēs lūksim Dievu. Uzticēsimies kopā Viņam, lūksim viens par otru. Bībelē teica, mēs esam ģimeni. Mēs neslēpjam, mēs ceļam gaismā, mēs lūdzamies par otru, mēs ticam. Kamēr Pēters bija cietumā, draudze lūdza Dievu. Kāpēc viņi lūdza? Tāpēc, ka viņi zināja, viņi cerēja, viņi sagaidīja, ka Dievs palīdzēs, ka Dievs pagodināsies šajā cietumā, ka viņš atradīs ceļus, kā atbrīvot savu kalpu. Halleluja! Mēs darīsim to pašu šodien. Kamēr tev ir situācija, kamēr tev ir problēma, draudze lūdz Dievu un lietas notiekās. Cietuma durvis varās vaļā. Situācijas mainās jo Tavs Dievs ir liels un varans Dievs. Nāc šeit priekšā. Negaida rītdien, negaida pastardienu. <laughs> Nāc šodien, tici šodien uz viņu.